บุ๊กทูเก้าสิบสองเดเวเดเซตอีดเว92 อนุประโยครองลงมาที่สอง Подчинени изречения са че. Две. Подчинени изречения с че. Две. ผมโมโหที่คุณนอนกรน Дразня се, че хъркаш. Дразня се, че хъркаш. ผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Дразня се, че пиеш толкова много бира. Дразня се, че пиеш толкова много бира. ผมโมโหที่คุณมาช้า Дразня се, че се връщаш толкова късно. Дразня се, че се връщаш толкова късно. ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ Мисля, че той има нужда от лекар. Мисля, че той има нужда от лекар. ผมคิดว่าเขาไม่สบาย Мисля, че той е болен. Мисля, че той е болен. ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Мисля, че той спи сега. Мисля, че той спи сега. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Надявам се, че той ще се ожени за нашата дъщеря. Надяваме се, че той ще се ожени за нашата дъщеря. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Надявам се, че той има много пари. Надяваме се, че той има много пари. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Надявам се, че той е милионер. Надяваме се, че той е милионер. ผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Чух, че жена ти е претърпяла злополука. Чух, че жена ти е претърпяла злополука. ผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Чух, че тя лежи в болница. Чух, че тя лежи в болницата. ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Чух, че колата ти е съвсем смачкана. Чух, че колата ти е съвсем смачкана. ผมดีใจที่คุณมา Радвам се, че дойдохте. Радвам се, че дойдохте. ผมดีใจที่คุณสนใจ Радвам се, че проявявате интерес. Радвам се, че проявахте интерес. ผมดีใจที่คุณซื้อบ้าน Радвам се, че искате да купите къщата. Радвам се, че искате да купите къщата. ผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Опасявам се, че последният автобус вече е отпътувал. Опасявам се, че последният автобус вече е отпътувал. ผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Опасявам се, че трябва да вземем такси. Опасявам се, че трябва да вземем такси. ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว Опасявам се, че нямам пари в себе си. Опасявам се, че нямам пари в себе си.